الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلفه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن ابتدى بنبيه بنبيه بنبيه السلام عليكم ورحمة الله ولكم الأضواء أولي المسي بلي جنوب من الله سيد الله يا تفضل الله عليه وسلم wanda kuma shi ne mafi na ashirin da biyu ke nan ko ashirin da biyu ga watan biyar ɗin shekara ta dubu biyu wato miladiyya kenan bayan tsawon lokaci mu da duba ina fatan mara nan lafiya cikin da muka da bari zuwa haƙorin biyu kuma idan ba mun ta bari bisa da tsarin gushewa duk lokacin da Allah ya sa na zo a kwanukan da ba na azumi ba za mu ci gaba da karanta littafin Umdatul Ahkam wanda muka faro cikin bara mun yi darasi tun daga daya har zuwa darasi na takwas darasi na takwas da muka fi a kansa mun yi shi ne a ranar sha tara ga watan takwas ta shekarar nineteen ninety nine kuma karshen abin da muka karanta shi ne abin da yake da alaƙa da kitabun sahara gaba daya shi ne za mu tashi kitabun salati ne a cikin wannan littafin wannan kuma shi ne darasi na fara kitabun salati kuma shi ne darasi na في معنى الدين الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء قال أن يجب من صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تؤجرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل عليهم بمعنى تنوت الدعاء فإن كانت تذكرت دومين ربع تدعوك أن تفك تزكيها إن صلاتك تجمل لهم الدعاء كذلك من الدعاء تتذكرت amma ce ta tsare ba kamar rawa ba ce ba mun ga Allah ya daga hannu sama ya maka addu'a da alheri inna salata da fadlan Allah wallahu samiul alim wannan as-salatu ala rabbika amma as-salatu ayalan shari'ar musulunci sukan ce aqwalun wa af'alun mubtadahatun bit-takbir muhtadamatun bit-takbir aqwalun wa af'alun maganganu ne a ayyuka wasu da hakan fi tafiyar waɗanda ake goge su da kabbara Allahu Akbar muhtaka wasu fi tafiyar waɗanda ake kare su da cewa assalamu alaikum wanda ita sallah kenan aqwalun wa af'al maganganu ne da ayyuka idan an ce magana kamar du'a istisqa'i magana ce aza magana ce basmala magana shi karatun fatiha karatun sura tasbiha karin sunna Allah da liman hamida rabbana lakal hamdu da tasbihi da hamdala da dukkan addu'o'in da ke cikin sallah dukkan su wannan akawali amma abin da ya fara kuri kowa daga kuri sujada kowa daga sujada zama na tsakiyar sallah dukkan waɗannan ne Allah kasan da mutum da ya tambaye ka me ake nufi da lafazin as-salatu a harshen shari'a musulunci sai ta ce da shi aqwalun wa af'al muftadatun bi tafsir muftadamatun bi tafsir ma yake kitabu salat wato kuma wannan ba san babu ne wanda ya kunshi bayani dan gudun da sallah da hukunce hukuncen ta to ko da lokaci idan an ce sallah ina da tsarin da muka ambata cewa ban da ayyukan da ake fara su da kamara a kare su da sallama idan an ce sallah karkashin kitabu salatu kuma za ta samu abuwa babi babi babi daban-daban to kullum lokaci babin da malamai ke gabatarwa a cikin kitabu salati shi ne babin da ya shafi lokuta da haka ne ce kitabu salati shi ne babin mawafi babi wanda yake magana dangane da almawafi lafazin almawafi yanzu ne na aljinsa idan an ce al-miqat ko kayyadaddan lokaci ko kayyadaddan wuri kayyadaddan lokaci ko kayyadaddan wuri don haka aikin haji ya ake cewa miqati ko mawaki sun tafi kashi biyu akwai mawaki zamaniya akwai mawaki kuma makaniya to a nan wurin da an ce mawaki sun tafi lokutan sallah duba da cewa azhar na da lokacin ta la'asar na da nata magriba isha ya asuban idan ta haka sun zama jin da ke nan almawaqi الذي أمر بالشيباني واسمه سعد بن إياد قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادا ولو استزدته لزادا وما حديث an karɓo shi daga Abu Amr al-Shaybani sunan su shine Sa'ad ibn Iyad amma Abu Amr al-Kunya su nan. A shaybani dangantaka su nan zuwa kabilar sa Banu Shayban amma sunan sa Sa'ad sunan mahaifinsa Iyad shi wannan mutum Sa'ad ibn Iyad kawai ke haddasa Musa ibn Hadi al-Iyad shi kuma wannan gidan ya bani labari وأشار بيده سيولون لهذا المنفع إلى دار عبد الله بن مسعود سوى جنة عبد الله بن مسعود فيجد سكون الأسرة المبكرة بالجنة وتبقى من أسرة بشارة بجنة الجنة في بعض الأيام الشيء ومن دون نظام من أبائي قال حديثي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون بريما الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله أي الأعمال أحب إلى الله ولن يكون أيها يسوق ورسوة أو ومن ولن يكون أيها يفض ما أبن قونا أو لأله تعالى الأعمال يجب أن أمر أيها كان رسالة أيها kamar wato ainihin aiki na jima aiki ne aka ziyara zara lafiya a cikin ma kuma aiki ne aka zo wani tazarkazar da za ka yi da motsi da ka kan tsara ya ba aiki ne duk da waɗansu duk aiki ne to kuma ana ayyuka wani aiki ne ya fi to sai su ayyuka aiki ne, akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan gaske ayyukan zuciya mafi muhimmanci su a cikin imani da jama'a tawazu kaskantar da duk aiki ne na zuciya a gani ko kowa mutane alkhairi sun da kike kowa kan kadin ne wannan ayyukan zuciya ne to amma shi a nan gurin tambayar da yake yana magana ne dangane da ayyukan da kai kudi baya magana dangane da ayyukan zuciya iya magana da ita dan mu gane a cikin arziki da za a bayar dan mu gane abin da za a bayar misali dukkan su ayyuka ne na kai babu aikin zuciya ne wannan sai ya fahimtar da mu cewa hadisin da yake yana tambaya mu dangane da ayyukan da suke tafi da mu ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla qala sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha a akan lokacin da. yana da cikin ayyukan da Allah yake so a akan lokacin da. yanzu wannan hadisin ya dace da babin mawaqit sai da yana muhimmancin lokaci kafin ya zo shi ne ne lokaci yayin cewa yana da cikin abin da Allah ke kauna ba wa yi sanna a kan lokacin ka kuntu Abdullahi da Masudi ke sai na ce ثم أيضا sannan sai wanne ala sai manzon Allah ce birrul walidayni sa'a ga mahaifa guda biyu idan an ce albirru bi ma'anar ihsan ilayhi kyautata da mahaifa guda biyu mu'amalanta suke kyawar mu'amala tare da nazari da girmamawa da mutuntawa shi ne abu na biyu da Allah ke kauna wansu sai kuma na sake tafiyar shi sun ma'aiki sannan kiwo na aiki kala sai manzo Allah ce al-jihad fi sabilillah al-jihad wa da lafazin al-jihad daga al-jihad بمعنى بذل الطاقة والوجه yin dukkan wani yunkuri yin dukkan wani kazar-kazar dukkan wata gogar maya da mutum zai yi don ya tabbatar da musulunci na fara shi ake kira jihadi a jihadi fi sabilillah da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah da shi jihadi din nan su kuma wato yana da matakansa akwai jihadin zuciya wanda mutum zai yi yaƙi zuciyarsa ba ta son alkhairi ya mata mata sai ta karba da dai ta zo to tarka ta da da ake fa alkhairi ya ji ta ba da haka kuma wato akwai jihadi na harshe, shi ne fadin gaskiya game da manzo Allah ya faɗa fadawa mai saurin cin gaskiya ko da baya daga nan gudun kuma sai jihadi na da shi, wanda ake amfani da shi don yaɗa addinin musulunci don fuskanta abokanan adawa da jikewa musulunci ba da الجهاد في سبيل الله جهاد من توكل كلمة الله عبد الله بن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يرضى بكم جماعتها النبي من يبان الابار الكوف ولو استجبته دانا مدن البعض لزادني لا اله دانا تقول ثم اجي ولا يجي شيئا ثم أجي لا يجي شيئا نقول دليل وحي ماذا الله بجنة أبي وحبا هذا ثم لا هذا الجيد بما يبار بل نترأي ai kwanan zuciyar dan adam ne ba da su da wuri kudi to manzo Allah da kuma idan ka kana da shi kudi ma sai ya tsare da baya yake ko roko ba ko kudi roko ku yi da rabu da rawa dan ka tsare shi ka ce roko ba ko duk wanda ya zo da shi ka ba da kudi ka ce matukar ya tafi da shi to wuta ya dauka a hannunsa to dan ne kuke ba ta kan wuta manzo Allah ya ce su dai sun lafiya da su roke ni kuma Allah bai yi marwaci ba ya ga shi sallallahu sun sun lafiya sun yi maula sai sun yi bara sai sun yi larabawan su bi Allah ya wani ni kuma babu yanda da iya Allah ya riga ya yi ne kan ba saurowa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan iko manzo Allah ya nuna mana ababe guda uku da suka fito da cikin cikin ayyuka waɗanda suke mafi kaunatu a wajen Allah farko ya sallah a kan lokacinta na biyu sa'a wa mahaifa sannan kuma na uku shine jihadi dan kawo da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wani ne da Allah da wannan babu ne kitabul mawaqi ko babu mawaqi shine as-salatu ala waqtiha حديث النبي عن عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر تشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بملوكهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلب عن عائشة وما حديث أن كرقوا دقاء إجابة كما الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hakika manzo Allah ya tsira da wuce Allah kan bada ne ya kasance musalli al-fajr yakan sallata sallar al-fajr ko kace mata salatu al-fajr ko kace mata salatu subhi dukkan su suna yin duk wanda ka faɗa yayi ya tabbata sunan salatu subhi a hadisi ya tabbata sunan salatu al-fajr kamar da mutum ya annabi annabi ya kasance yana sallatan sallar al-fajr فتشهد معه نساء من المؤمنات وأنت ما تاتكم su halarci sallah tare da shi idan kuma san mamane har zuwa sallar da take ciki musamman ma kuma da Abu Hala wato ainihin sallar Ibrahim su zo su halarta fa sai hadu anan ai shuhud ana al-hudur wato sai ta halarci sallar tare da shi الزوجة متلفعات بمروقهن سنة للنساء ببدن مروق yanzu na kalmar al-yanzu ko kafar ne kuma shi ne al-kumara wato jami ko ba san zai ba da rubu kan da shi da kuma rubu da shi da shi da kuma duka da shi kawai ke da dukkan duba da za ka ga hawa ya zama al-yanzu ya zama ya zama al-murud ya zama da yawa mutanen sai azu suna da shi بورودهن da gidan mutan su ko kace da da zanan da zanan da suka yi shi ko kuma shi Allah yake son mu yina sannan sai ku koma ila wujudin zuwa gidan su ma ya harifu hunna adam ya balad ba wanda zai ce ba mu ko saboda ragowar dukkan dare alwala asalin da halarci ya tilalu bayani da sara ikhtilal biya da sara wato kare wayuwar haske da kuma dare ko duhun dare wannan guri na zuwa ne bayan wasu towar alfijir gari ya da suka manzo wani amma haske bai gode ba kaga so da ya haske ya da ya fara towa amma ga rago wanda ne da ya fara towa ba irin wannan ne ne shi da kira al-rahman al-rahim duk wannan gurin da ya da shi ko nuna wannan cikin wannan hadisi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ya tsari a cikin duhu ko baya kare sallah har sai bayan gari yayi da sai da wani ke gane ko ko da ba su mutum da kirki ko da ba farin wata sai an na mura annabi na kare sallah to da shi da mutum zai wuce gaban ka ba za ka gane wani bane ta hanyar fuskar ba ka wuce da fuskar akwai rabuwar da duhun dare kaga wannan shi abin da yake nuna mana kamar wato shi ne lissafin da ya kawo wannan hadisi a nan yana so ya nuna mana a cikin abin da ake bukata wajen kuma a tsari a tsaye da a kawai daidai lokacin da akwai ragowar duhun jini a yi sallar asubani a kari daidai lokacin da akwai ne ragowar duhun dare ba sai ne da ya yi da hajjin nan ba ba ta ba ta fara da yin biyar biya kan titi ba ba sai ta fara da na ta yi ka kari sai ka inda za ta zuya daman ka mukaddar ba wutar da sarki a nan ba su sallar kai ba komai inda za ta juya nan ba za ta iya gane waye a nan gurin ba sai mun ka ga duhun mutum amma duhun dangi ba ta damar da ta fuskar ba. To kamar da da da na a yanzu wani ne ina da kan yanzu a kuma da muke yanzu wani lokaci ne a kuma da kuma wannan ne yanzu da ambata yanzu yanzu da wani cikin da ko da da da cikin gudu da kuma wani ne ba ta amma mu kai da yanzu ko kowa ya hango a wango musamman wanda yin sa a wango ko ba mu san da ko shi ne da ga amma da haka wannan abu na da mu ce da haka dole su cikin gurin da ko su kira da kai da ba mu yi wannan amma wurin da aka yi sallah cikin duhu ba wa cikin fitila to shi ba shi yi da cewa duk wannan lokaci kenan to sai da ko wannan ka'ida a matsayin wannan shi da lokaci da ake bukata mutum ya yi sallah bayan ya kafa yannan da ka bu ya nuna kwari wata kafin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zurfin fikihunsa farko ya kawo mana wani abin da yake nuna sallah duk wanda ya ce cikin kalmar da Allah ya kwana a koyon sallah a kan lokacin da sannan kuma ya zo ga lokacin da nan cikin sallah shi ma zai yi kokari ne ya kama sallah a cikin wannan lokacin sai ya zaɓi da wannan hadisi na Abdullahi da Mas'ud ko mu shafi da sa'ad ibn Abbas wanda ya gaba da ba. ina yana da a hadisin matsayin domin bayan duk da lokacin sallah shi ne da muke magana akai ko da nan muka tsaya mun riga mun biya ba wanda yake amma a matsayin riba kafa kuma hadisin na nuna mana halaccin mata Ina da aka da da kuma yi biyu a kan zai wahala ya ce A yanzu nuna mata da ke masallaci sallar kuma wani abin da zai ba da mamaki a nan gurin shi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka masallaci ba a cewa a je wurin mata daban irin wata unguwa daban nan kuma wurin maza daban a da shi ne haka da shi ba. sai an ware sahun baya an san adadi gaya da matan da suke zuwa ba ta wuce ko daya ko biyu ko uku ko da masallaci za su yi kyauta dan adadin matan da suke alaka ya ce to wannan baya din adadin sahun kaza na mata ne adadin sahun gaba kuma na maza ne haka ake yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu Allah da zai karba ta biyu kullum da ba sai dai na nuna musu cewa inda za su sallah a gida in ya kula da amma in suka ce za su yi masallaci ko da mun kai suka ana kamar su ce za na masallaci idan maza sun zauna jin ranar da wasu za na masallaci wanda Allah bai ce na san na wuri ma Allah masallaci da su ma ta wani suke bayan Allah karko ana zuwa kafinan Allah kaga sai Allah ya nuna matan zuwa da bayan sa ne kuma ya duba da kafin zuwa kafinan sa tun da duka wannan kan sai ai tsari a cikin tsakuna su bayan su ne kuma inda zan ke tsakuna su ne na san da ima Allah makan da Allah ina ba ran bai ta wannan ya nuna kenan halatta su bi amma ka yi da shi ta bar cikin mutum ne Imam Muhammad inda za su tsaya a gida su sallah tabbas da sallah ta da amma sai su ce za su je masallaci to mutum ya ba su wannan dama kar mu da wai za ka kudu maza da maza ai kowanne daga wata sarauta dole ne bai koya mutane da ya zama maza ku zo da wuri da gaba ku tsaya tsawon gaba mata kuma kuma tsawon gaba baya idan ka so da nan gurbin waɗannan su tsara wuri ka duba lokacin maza abin da ke mamaki wani ne sai ai yanzu inda maza Allah ya kawo da ya hana akwai kuma masu kan masu kowa abin da yake zaura lokacin manzan Allah yana da ban mamaki masu kan kwarai da shi ga wasan sun yi hijira wahalar rayuwa akwai waɗanda ya su da suke tare da su ya san musu zuwa ne da ɗan ɗaya da in wani kuɗi su su da ne a yau da mutum ba. Duk da haka kuma suna don kore a cikin sahu suna gaba matan suna baya. Da manzo Allah zama da mafara cewa idan kuma wani kuɗi ya kuɗi abin da yake faruwa mata suna da ya ba. Sai manzo Allah ke so da jama'a bai so mata ku da zuwa mutum ba. Sai ku ko kuma ta kuɗi da wani an yi rubuci cikin sallah kada matan da ke da tsago da ko ne mun na dago sai bayan ta samu tabbas da maza sun gama dago haka wanda Allah ba da doka cikin hadisi kun ko suka ce mun bi ko ji ko suka ji eh, shi akwai a lokacin da Allah ba wai ko wani tana da wata da imani kuma aljanna take bukata ba ta wata ba ta ce saboda haka shi ne ko da Allah ya zama da rubuci sallallahu alaihi wani na da bautar daidai gurgurin ne da su ma maza sun gama ɗagowa ya da lalata alhamdu da sannan kuma sai su tabo kayan ko wajen zai su da talauci amma maza kuma ta su da su da shi ba. Kuka ji a wani malama ya yi ne za su zo su ne kuma baya ko da su ya a dole kuma ya ce ko ne ya ba su da su. a ba za su dole a ba su sai a mutu sarkin a bayi da su za su yi wani ba daga baya kuma in dai maza an da maza ya riga ya fito da kada ba bai da zafi ki an kan zo na hadisi ko حديث يتبع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر في الهاجر والعصر والشمس كل والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أحسن وإذا رآهم أبطأوا أسفل والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمها بغلط وانا حديث عن كلام قلت لجابر بن عبد الله الله جل جلاله جابر بن الله يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي الظهر بالهاجر فلعل يا كثرتي يا صلاة الأزهر بالهاجر على هذا الهاجر على رسيه هو وقت يحكم الزواج duka wani lokaci da biyo bayan karkatar rana daga tafiya sai kuma da alhajira wanda galibi a lokacin da akwai zafin rana to haka manzo Allah ya sunna da maza alhajira da zaman ranar da ta bace wal asra wannan ma'qud na Allah kuka yasan da zuhra wal yasan da asra fi yuma yasan ya san da asra ayyuki والشمس نسيبها على هذه الرانا كما لم تكن ba ta riga ta fara ja ba ina ba za mu fahimta don ana bayan za ta ta da sabar da tafiya kuma su da hasken ta har yi zuwa lokacin da ake yi dubu da kuma can wajen kan da biyar ko da ba kuma hasken da ya rabu ta ba da yi ya to a mai na yin sallan da asar wajen ku da shi rana tana nan sarki da ita wato da ta fara da ba wal magriba annabi na sallar magriba إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس إذا رانا تفات وجبت بمعنى سقطت هذا الذي فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك فسرناها لكم لعلكم تشكرون أن الفضل بها أنت أنت وكنا من كنا بها فإذا وجبت ذنوبها إذا أنتم فاز أجيبا فكلوا منها فكلوا وأقيم القانع والمؤتر kuma ku bai wa mai roƙo kamar wanda ya roƙa ba da wanda ya zo ya zama ba ku ba shi wanda ya zama kuma ya sha da shi kuma dai ku ba da zalika fakarna hana kula Allah ko ku ba wajen da yake nan da haka haka ko da Allah take ma roƙa da ya auya ku ji da bai akwai wanda ya zo shi salamu alaikum sallu ku da shi komai ba amma dai kun ka zama da Allah ko akwai kuma sai ka aika wata a gida kan da zaka yawo da kanta sai ya to kun ya zo ya ce a bani in dai ka rubuci bukatar kanka ba a san sai ya to kun ya ce a bani kuma da cikin karanta فقال لنا صلاة المغرب إذا وجبت إلى نفقة والإنساء يتكلم إنساء الزوج أحيانا وأحيانا كل لوكة كذا كل لوكة كما كذا وبالتالي إنسان جنوب بينه yana bambanta lokacin da wata rana kaza wata domin fasarar ahyan wa ahyan su da ba ta fassara mana abin da yake cikin wannan idan al'amu mujtama'u idan ya rafa da su da sun Allah kowa ya zo kan shi ahyan sai da bauta ma'ana shi da farkon lokaci da wa idan al'amu amdahu idan ya rafa da su da sun Allah ya zo masallaci an ga ba sahu da yake bangata idan da su da da su bi sai manzo Allah ya yi ko da shi yi tabbas yanzu da shi ya tabbas kuma wato masallaci da ya yi gaba kai da kawo da ni yanzu ko da ni sai mu ga Allah ya yi shi a kan haka da gari ya yi an samu ko uku an samu na hudu an samu na biyar ko da wani ne shi ke da shi wannan shi ne koyarwa sunna amma mun ji da aka kawo shi da kuma nan suna kallon ana kallon ka na duba yayin da ya tana ana duba ko ma abin da kuma lokacin da yayi in ma mun yi ba da shi ba ko gona da ba ba a ake kan da Allah ya kalla shi za ka ko an yi da Allah ya kalla dan ya fara kuma ya da ta mutane ma ne ya kuma da mutum da maslaha ta mutane ko da ya san unguwar ku masallacin ya ma ya shi ka ko yake a ranar kun da ba wani tsari ne ka zo masallacin ba a ranar kun ne da gobe ya ya yi shi ka yake liman zai yi gane cewa gane da masallaci na abu hudu ne wani lokacin hudu da wani bayan a kasa kan to kaga da ya kamata ba a kasa kan gudu, to kenan aka samu hudu din kaga da a fara sauri ya tabbata ba a kasa kan hudu sai dai aka samu sauri da ya da kuma da kuma da sai zai ka ko lokacin da yake duniya nan da ruwa kamar an ga hadisi kamar duka ya ga kamar duhun jiri kamar ɗaukewar wutar da tarki ba samun ai kiran ah, sallah da alfaya yadda mutane za su ji ne ba su zo ba to wannan sabubba ne da za su faɗa a za su faɗa ba a zamanin zuwa sun da ba su ji sallah amma matukar babu wani sababi to sai a tsaya a jira mutane duk wanda yana da cikin na da ya kamata rayar da su sunna ta kuma da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rama da yan wanda Allah ya yi kafara yi su idan mun wani ya ba zai shi da gudun da ya so a cikin mutumin nan da ya ya yi kafara ya shigo cikin saboda kar wannan da ka so kar wannan duka waɗannan akwai hadisi akan waɗannan al'amura ya kamata da kuma ya layin su kuma layin da haka ba zai yi dole sai da da mutane da yawan mutane bayani kuma wannan shi ne riba kan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin da aka ajiye wadanda ba su zuwa masallaci sai sun yi an tare samu ko da wani tsarin kawa a yanzu ba su yi kawo mafi yawa sai da an fara masallaci daya amma da an yi na da ya ƙara zai da masallaci ya amma da ranar da ya in dai mutane wai al'adar su ne su ba za su zo masallaci ba sai sun ji an fara ikama sannan su taho amma ko da ne ba a yi su ba za su zo ba to wannan aikin liman ne kuma aikin liman ne ana kama sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa da tashi da fara inda alhamdulillah wa da zai mutu ba wanda zai yi da mu imma wanda zai yi haka mutum da Allah ta nuna ma hadin ke mutu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama a ga fara da sallan jami'i da nan da ke samu an zama sun lafiya kan kai wanda Allah ya mana dukkan wanda ya alwana da gidan ko da farka zuwa ya kuma masallaci ko da ta tsaya ana da barkan sa ana kan shi rubuta ya zama masallaci ana rubuta masa ya dai kamar yana cikin sallah mutum da sallah ke ce kuma da yake da labar da yake bala da yake rubuta masa yana da wannan yana da wannan wannan hadisin a rubuta sai a kofar masallaci a farka da zuwa a farka da jami'a hankalin shi a lokacin amma an ya zo abin ba ko wanda zai shiga ba sai kuma gobe ba za ka an yi kawo kana tare ma ba kun yi kawo ne ba amma a tabbatar da mutane a kan sunna lokacin da aka saukar da wannan ayar da cikin suratul al-imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mutane wannan addinin su mutane da suna da yake sun kai aljanna ko kuma suna da ba kada na jin mutane ne kawai sun kai kai aljanna ba da na da wannan sun kafa da sun kafa ala abun nan abin da yake da kuma shi ba kai ba kar magana ba sallah da sunna wajen yin shi na ka ta ka ko da ba da babu gobe ba ya ana sauri ta duba da wanda da su in sha Allah bulbuli da su da haji kuma kai na kuma na ka sabo da zaka yi ka ta shi kenan kowa zo ta je da mu da izza wannan aiki ne da ne? ba shafan masallaci ba wai kawai na zaɓa a sallar kowa ya kama gaba ko a tsaye da wani shi farashi dole karatu mafi mahimmancin abin da yake kuma a masallaci bai su sallah amma ko ya ta zama Allah ya shigo da cewa ne wa subuhu kana yusalli kana da yusalli sallallahu alaihi amma Abdullahi ko manzon Allah ya kasance yana tambayar ta bi kana sun a lokacin akwai sauran ragowar duhun shi bi kana akwai sauran ragowar duhun shi an gane ne حديث نبغى عن حديث أبي الإمام سيار ابن سلامة عن أبي المنهار سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تذهب بالشمس ويصلي العصر ثم يجد أهلنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قالت المدينة وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفصل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جنيته وكان يقرأ في السكين إلى المئة صلى الله عليه وسلم والحديث عن سيدنا أبو الإنهار سنن سيار ابن سلامة yake da dakaltu ana wa abi ala abi barzakh al-asr yi riwayati na mun je wurin أبو da yake kula abu barza فقال له أبي كما أجينا يتيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمى المكتوبة على أن يجب أن لا تصنع بالله بعد الله هو تصنع أمره في كينها wato kaga yana so ya ji kawai tsoro daga wurin wanda ya ga aikin annabi sai wajen sa hadisi hakan da sai abu balda da abu yake kana da sanin hajjata allati tad'unaha al-ula annabi ya kasance yana sallatan al-hajira yana yin salat al-hajira min ba'd hadisi al-mudaf wa iqamat al-mudaf ilayhi maqaman wato asalin salatul hajira tunda muke hajira din shine lokacin da rana da dani babu tafiya a yau ba al hajira da annabi bai kula da ba salatul hajira ina ba da kufi kamar mudaf da mudaf ne ne ya ce fadin mudaf ya ce kana mudaf ne ya amara da Allah shi ne wannan wanda wanda kuke jira da sallah farko ayi ne kuke jira da sallah farko bayan rana ta gaba النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة حين تذهب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم تذهب الشمس لوكة دغانا تشهد فترة الفجرة حين تذهب بمعنى حين تزول الشمس عن حدود السماء لوكة دغانا تشهد فترة الفجرة ويصلي العصر فنالنا صلى الله عليه ثم يجد أهلنا فنقيم يدعو إلى رحمه وجلسة في أقصى المدينة الشام قوات الجنب مدينة والشمس حيلة أما يجي إلى رانة لا لا يكف وتقال الجواب وأن يقول أن نجد صلاة الأسر أفضل الله كتير كما يقول ومسلم حديث yake wanda sai kuma kana da magana na wuce abin da ya faɗa mun a lokacin sallar magana ya abu shi wancan kenan wato abin da hada yake cewa na barka abin da wancan ya faɗa mana sai abu bane da kaga ni dan da madaiwa wa kan yuhibbu an yu'akhkhira min al-isaa'i allati tad'una ala akhar wa Allah ya kasance yana akon abin ke da sallar ita wanda ko alara sun ku ne kuke kiran ta ala akama saboda da kan gura haka ba sai kuke kiran ta ala akama amma annabi Muhammad Allah ya sa suna suna an gane ku saboda haka sai ya zanto sunan su shi ne riba amma al'adama sun suna ne wanda zama zan da ke ta kuma kira da al'adama ku kira da suna azuciya ga da saboda ne tsoron sallar kuma ce wani cikin kuma ta wani hadisa ba da annabi ko yana kawai da yin jira yin surutu ba da bayan sallar isha'i ana san bayan sallar isha'i kuma shi kenan kowa da gida wani ne ya san muku barci da saboda hutu kuma yin marana da shi da da ke kai ba idan abin da ba a tattauna kai wani abin da ya zo a cikin ko karɓar wani bako na ka da shi ko kawo ziyara don ku zuwa da rika ko dai gidan shi kawo da kaya ba wannan masa ku kira wannan gidan babu ne shi ta kuma sai a yi da zuwa gudu ko kaza dan ba na ka da gida dan dan hu sauke sauke maka wahalan da zai a ya dawo ne zuwa lokacin kuma da kayan su da shi da zakuri da dawo dawo shi da sauran dabbobi da sauran وهذا الرجل من صلاة الجماعة annabi kan kammala sallar gaba sallar gaba da yake sallar wato wai yake shi ne ya rubu rajul da yake ya wannan mutum ke gane a wajen zaman sa kuma yana da da duk ya kuma an ce da lokacin da mutum baya gane a wajen zaman sa shi kuma an ce wanda suna da lokutan da nan kenan wani lokacin ya gama wannan lokacin annabi ya gama a wannan lokacin wanda ya danganci halartar mutane da wuri ko rikin halartar su da wuri kuma ya danganci doguwar sallah ko gajeruwar sallah dan wani lokacin a sallah a tabayi annabi da ke karantawa shi ne kowa da mafarka ko sai ka da cikin raka a farko kamar su da kusurwar ya taɓa da ta gida biyu a cikin sallar asibari haka wani a waki'a ya taɓa da ta gida biyu a cikin sallar asibari za ka ta waki'a a raka a farko rabi kuma a a ta biyu to kuma an samu yan karfa wato sallar asibari da kawai guda biyu ya ta kula wuri kula wuri da bin karfi da kula wuri da an samu kuma a cikin sallar asibari din ya taɓa ya taɓa da zazan da yake arzu raka a ta ya da da wanda da wani da ke yi ko sai ba ne ko man ta yi ko da ne mu ji mun ji da haka ko yi da ko man ta yi ko man da ne ya halitta ne domin kuma man ta yi ya karanta inda abin da halitta ba sai Allah ya yi ke fara sai da shi don gudu kan da ne da ta ko man ta ba ko da shi ba to wanda sai muna wani aiki a sallar asbahi din wata rana a dogon karatu wata rana a gidan karatu ya da mutum a lantar jirgi ko da a lantar jirgi kan kai idan mun yi ba masallaci an saba an yi tawo biyu sai ga ko tawo ɗaya ne kuma kuma lokacin da aka fara sallah aka saba a fara sallah ya riga ya yi to anan mun sai ya fara sallah amma sai ɗauko dogon karatu sai ya ta gaban kamar da ta farko kan da mutane sun zo kowa ya samu wannan raka idan har duk da wa'azin da zai shiga babu hadu ta yi dogon karatu ya san yadda sai na abuwa a lokacin ma'ana wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan baya da waɗannan yanayi guda biyu wannan na nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wa sallam da al'ummarsa domin inda ya tsaye da ma kan tsari daya da duk wanda ya ba wannan tsarin ta ga Allah kan da ya shi da fannin da ke cikin tsarin amma din da ya biyu in ka kauce a wannan kuma za ka samu kallon wannan da abin da ko da annabi عليه عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بالستين إلى المئة فصلى أصباه أبا الذي أخذ فينا كانت آية ستين دوا أي Aka a farko talatin da biyu talatin, wani lokaci na ta aka biyu hamsin, ya aka farko a hamsin da biyu hamsin, sallallahu alaihi wa sallam. Wato dai حديث ابن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما تفعلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وروى عن عبد الله بن مسعود حين حرس المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله أجوابهم وقبورهم نارا او حتى الله أجوابهم وقبورهم نارا wannan hadisi an karɓo shi daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare shi yake annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yawm al-khandaq annabi ya faɗa a ranar khandaq ya yi khandaq a wajen da ake yi amma da na tambaye ku a cikin da gare mu shi da kowa yake da sai bayan da mutum kuma da kwan shi ya kawo ta wannan cewa akwai da bayan da yake da su kan mutanen baya akwai da bayan da yake da suke yi ba an zo da sai su da yake da ruwa Iran babba wanda masu dawa wasu ba za su yi shiga su yi da wannan ranar ba kuma tsara da kafke waye da rubi kuma da kai na da ya kamata a yi wannan azabin madina duk inda ake fama na abokan adawa da su manzo Allah ya kuwa shi da kansa shi wani da kokari da ana da shi ana fara kafa shi da ake kwanda wannan shi da kwanda Iran غزوة الخندق أما في نسل القرآن وضع الإسلام أحزاب har ma tura da daukan gudanar da wannan a al-ahzab wanda wanda haji ke cewa ayyukan ayoyin da zai fitar da surar al-baqara amma da zafi ta zafi suka dawo adadin da ke da alƙur'ani manzara ya fara a ɗaya daga cikin ranakun ya kurkan da wato lokacin ne ban mamaki kwarai da gaske a cikin manzo Allah ya riga ya rasa ba an nufi da yake su ne suke da wata ne ba ta nuka da dawa yahudawa da mutum da kanta ba har da shi na wasu da manzo Allah sallallahu da zuwa da Allah ya fara yin bikin da bayan sun wannan ranar su da su kafin ko sun zo sun yada da a kan jisu kuma ana ba da ba da ba da tsawon adadin kwanaki kusan ashirin duk da cikin waɗannan kwanaki manzon Allah na biya tsaye da yin zuwa cikin turo sun suka ke so za a ga musu da mazari su kuma sai kawai da wani ba ba sai kawai da wani da yin da shi ta wani da wani da suke da labari shi ne yawan da ba bare suke da kuma da halar sai suka je su ruwa su kan da wani abu an yi wannan halin da kan da kuma ta aka samu labarin yahuda wanda ake zaman a wani zuwa a majalis kuma sun ya da hukar da suru da kanu da annabi ana yin za su su san ne su yara su yi da su yau yin ba abin da shine Allah ta kafin ta uku ku. lallai mummuni an jarrabe shi an ji guda su cikin ya cikin ji ba. amma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bazan maza ne mutane da mun muka bai ba suna da tsoro su je bayi duk wani mutum da duk wani mutum da cikin bazan mun da yake yi bayi amma duk lokacin da ya sa da kuma ne ba mu ne shi ko da hankali da yawa ne ko da wata rana cikin dare yana tambaya ce waye wanda ya ji shi in da suka taru yace a wajin zu da ne ko mun asirin abinda abokan adawa suke cikin na masa alƙawarin aljanna ba bai da su wajin ne ko mun asirin gabriel zo faɗa mun wala aljanna wala alladhi ta'assu kutuba wanda ya dace. Mutum ya ce kuma Allah ya ji ya wannan wani ne ke ne wani ya wuce wani ba shi ne wani suke wannan waye ne ko ne ba eh, ne to na ne manzo Allah ne eh, shi tun da ne ko ta hono ba ne ke da zama ne shi ne ba sai eh, ne ke ne wala Allah ko mu a filo su ka zo ka bani labarin da ke faruwa. amma na umarci na na gobe kai ka wuta ka ce ba ka goni ko ka bi goni ko ka ce su ba ne ko da ka samu dama ta wani da su ka ce ko da ba su ko ka ko ka kare da kuma shi ne gaba da su da da annabi inda masu ne za su mai su ne su ga akwai tarfi ne yau shi ne ya san da shi ba da shi ne su ga bai yana ta gani da shi ya ce ga suna an kusa wa zai su kwani ana ta dafa abinci ana ta tun dawa ana abin da sauran yana cikin wannan halin sai ubangiji da ala ya aiko musu da iska mai wurin an gani ko da Allah ya fara sanna alaihi barihan wa junudan yan tsaro a wani irin iska shi kada su kun ya tsara wai kuma da cikin shi ya kan shi da suke irin wannan rumfuna da suka ta da rumfa kuma da shi yake nan da shi da da sun shi ayoyi a cikin suratu fusila wanda Allah ke magana ya da kowa da adawa duka sun ji wannan cikin suratu al-qaf sun ji suratu al-qaf duk wannan surun da ke da shi ga Allah bin jina ce har ba mu ji ko da Allah ya kallaka da adawa da zuwa da kuma mana sai abu da zan yi ko jama'a kowa ya da kufri Allah ne ya zama ya ku zai ba zai kowa ya yi da kufri shi ba zai ba shi ko da kufri ne zai kawo da shi ta wannan izini da wani da shi kada yake mana Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ya saka kaburburan su da gidajen su da wuta wato yana mugunyar addu'a da kafirin kenan kama ta zaruna an salatu wusta kamar da suka sadartar da mu muka bar sallan nan mafi zuciya ba mu samu damun yin ta ba hatta gaba su shamsu har sai da rana ta fadi wa fi lafzi muslim a wani lafazi na muslim shaghaluna an salatu wusta salatu al-asr ثم صلاها بين المغرب والعشاء مثل شغلونا أن صلاة الوسطى ثم شغل كده بمساوى دامن أن صلى لفي في سيابا ita ce salatul asr sallallahu alaihi wasallam ثم صلاها sannan sai daga baya annabi ya sallace ta bainal maghrib wal isha a tsakanin magriba da isha ubangiji ya bada cikin alqur'ani hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye kuma ku kaga ta da cikin jaran salloli sai kuma aka ware ta daban kuma aka santa magana a kai an gane ku wato ba babu aqdal khas ala al-am lil ihtimam bihi dan a nuna muhimmancin salatul wusta da aka ce hafizu ala salawati su kiyaye dukkan salloli ba ta da kike ba amma da aka ware su da ba aka ce da kuma sallar wusta mafi kuke sala to wannan mun kuke sallah idan ka duba cikin fatawar bayan sai ne da Bukhari wa ce mafi kuke sallah maganganu wajen guda 40 malamai suke amma ba ruwanka da duk wannan maganganun tun daga fassara daga bakin annabi cewa ita ce sallar la'asar da ukun da kawai tun da kawai muhalli maza ne ce sun shigantar da mu'ayyar salatul wusta daga sallar mutunciya sun ce salatul asri wato sallar la'asar ma'ana abin da yake nufi gobar mai da gabare da dole mai sa kawo har ya zamu mu kare har na la'asar kai ma bu mu san tayi ba sai da rana ta fadi to da annabi ya tuno kafirin suka shigaltar da shi da sallallahu alaihi wasallam sai yake mutu bugunyar addu'a ta amala Allahu buyutahum kubura quburahum nara ya Allah kike duka su da kuma kaburburan su da wuta ko kubura quburahum wa buyutahum nara amma daga baya bayan magriba bayan yayi magriba sai sai ya sallace shi tsakanin magriba da isha na bayan faduwar na ya sallace ta wa lahu an Abdullahi ibn Mas'ud مسلم يا رويته وانا حديث daga عبد الله بن مسعود الله تعالى يجزيه قال عبد الله بن مسعود يقول حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاه العصر musulmai ko kafirai sun tsare annabi bai samu damar yin sallar la'asar ba hatta marrat shamsu har sai da rana ta yi ta a usfana ko har sai da rana ta zama ruwan dolowa ta zama yalo ta je fatuwa ke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الله تعالى ما شاء الله ثبت به يجي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر منع الله أجوابهم وقبورهم نارا yake sun fagaltar da mu daga sallah mafi jijiya ita ce sallar la'asar ya Allah cika ajwabahum cikin su hukunkunan su wa kuburahum da kaburburan su na yaron da wuta ko kuma yace haka Allahu ajwafahum wa quburahum nar sai mu anasa daya Allah ya cika kaburburan su da suke su wato ainihin da wuta yana gudu da addu'a da su ka tare yana da ɗan gudun da to wannan hadisi ne yake nuna mana da yadda da mantakar sa da kitabul mawaqit wato da shi sunan la'asar an mun karanta a baya cewa annabi ne ya ce wa shamsu nasiyatu rana tana tashi ba ta riga ta shiga faduwa ba amma in da ta rana ta yi ta har ta yi yalo a wata ruwaya ba har ta faɗi Allah da sunnati ba na ta to daga bayan da shi kuma ya farka a wata ruwaya ne da aka nuna Umar dan Khattab ne ya zo yana sallan da shi cewa bai sallan la'asar ba sai manzo Allah ya ce ma bai ba kafirai sun ji dantar da mu a wannan lokaci sai annabi ya sa aka yi sallar la'asar din sannan aka yi magariba sannan kuma da isha ke kuma aka yi isha bayan nan ta da ta faɗi kenan wato kina abin da wannan hadisi ke nuna wa shi ne idan aka manta sallah da zaran an tuna a lokacin da sai a yi wannan lokacin shi ne shi ne lokacin ko da ke wadansu kuma a nan gudun suka ce a wannan lokaci ba wai mantawa annabi ba yake sun shagantar da ni amma da sun shagantar waje da kuma annan sun mantar da shi kenan amma duk da ko in ne suka ce wannan lafazi ba ya nuna annabi ya manta amma dai dauki ba da din da yake da kafare sun ce ganin ba zai tsaya ba yin sallah dan ka zo suna sallah a farko to sai ya ne har sai da kurar da kanta sannan ya tuna cewa ai sai sannan ya rubuta sallah kuma sai ga lokacin da rantar da ta faɗi suka ce hakan ya ba ne saboda a wannan lokacin ba a riga aka shar'anta sallar tsoro ba to amma a gaskiyar al'amari idan muka kalli sallar tsoro da ita wannan wajiya ta zubutul khandaq za mu ga a yau ne aka shar'anta sallar tsoro to wajen sun ce an shar'anta ta ne a zazzautul hudaybiya idan haka ne sai mu ce eh, lalle wannan ya tabbata in da asulul hudaybiya ne aka shar'anta sallar tsoro to lalle kam khandaq wa ta riga sulhul hudaybiya faruwa to amma waɗansu malaman suka ce to ai kun kafin a sa'an ta sallar tsoro ne abinda ake jin tsoron musulmai za su yi a wannan lokaci shine ko ana yanke su sallar gaba ɗaya a yadda suka saba yin sallar gida wanda ita ce Allah ya hana su ya kawo maka dinki shine ne sallar tsoro dan yadda yin bayanin sallar tsoro a cikin ayoyin suratul nisa wa idza kunta fihim fa kunta lahum as-salah kunta tum fa'idatun minhum ma'ak wa liyaqudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti fa'idatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa liyaqudu hijrahum wa aslihatahum فيك ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم Kawai ne dole alaikum bainatan wahida su kafare da su suke yi su ga kun je kun yi sallah gaba daya a cikin lokacin sai su kan fari wannan yana da aka fi gaba daya wanda annabi zai kare ta kenan lalle muna na akan musamman cewa annabi manta waye ina da dan fahimta kada muna san lalle mantar da shi suke kenan wannan alam to wajen yin da zamu ci ba da sai kun ce manta waye ko kun ce ba manta waye da yana ne idan ka ce ba mantawa bai yana su ne wannan shine abin da zaka zai wadan su su samu dama ne to a ce da mutum ya manta sallah da danganci Allah lokacin da yake yana da damar ramuwa amma idan ce mantuwa yi idan ya da damar ramuwa dan mai mantuwa ne kawai ke da damar ramuwa ne da mun ta sa akan wannan mimbari hadisi na karshe da zamu karanta a cikin wannan babi kitabul mawaqit yana hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Abdullah bin Abbas Allah ta kare da hadisi yake ana sama annabi sallallahu alaihi wa sallam فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله ركب النساء والصبيان فخرج ورأسه يكسر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة عن عبد الله بن عباس عن كربو حديث عبد الله بن عباس قال كان يتدري عبد الله بن عباس آية النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله يا رب هني صلى الله عليه وسلم بمعنى آتم بمعنى دخل الظلمة ولم يسلم العشاء من ذا الله يا رب هني صلى الله عليه وسلم فخرج عمر عمر يفتوه kamar a ce misali karfe goma ko sha ɗaya ba a yi sallah ba mutane sun taru a masallaci waɗansu ma kawai sun kwanta suna ta barci manzo Allah da fito ba ko ba wanda ya je buga masa kofa ana jira yin cikin ya fito fa ga Umar sai Umar ya fito fa sai sai ya as-salatu ya rasulullah yace a yi ai sallah mai manzo Allah lokaci ba raqadan nisa'u wa tibyani mata da yara ba su yi barci da suna a masallaci ba sai ya dan farka da ja sannan sai manzo Allah ya fito daga gida wa ra'suhu yaktum kanza ruwa na daga wato alamar jayi wanka ya fito ke yaqulu har ya cewa laula an asqa ala ummati wa hada in yanzu wa al'umma ta ba aw alanna ko ba dan sai umma sun mutane ba la amarku bi hadhihi salati da na umarci su da wannan sallah hadhihi sa'a a daidai wannan lokaci ya kamata a yi ta Al-Bukhari da Bukhari da Bukhari ba ya kaddara cewa ko karfe goma ko zuwa karfe sha ɗaya don mata su da sun yi bacci yara su da sun yi bacci ina ba zan bayyana ko mai yi dole cewa ya manzo Allah har zuwa zuwa yi sallah ba mata sun yi a masallaci yara sun yi bacci malamin suka ce wannan dalili ne cewa shi kenan da yara da mata duk suna zuwa masallaci tun lokacin manzo Allah don an saba da yanzu ne saboda dole ne ma sun kwanta bacci manzo Allah da fitowa sai da umar yi an dan da ku kuma wannan ke nuna wato matsaya matsayi matsayi na kowa in ba haka ba sauran mamuri su musulunci din ba su je gidan annabi ba amma sai umar yaji saboda umar yana da matsayi kamar da abubakar yana da matsayi kamar da usman na da matsayi kamar da yato da dama za a zo gidan annabi ana ganin mu fito bai fito ba kowa zo sai zo Allah amma idan abubakar zo sai wuce kai idan umar zo sai wuce kai yanzu kuma dan wani ne wanda sai a ce kaza ya ban da mutane ai da ne da sai ne wace maka da mutane da mutane ba dai bane dan ne wani ya goyi ko ba ga ba ba yin da zai ka dauka duk mutane ne ka dauka cewa kuma kai adalci to adalci ne dan ka dauka duk mutane ne wanda ya ba ilimi ne ya ce zauna amma Abu Bakar zuwa ce shigo wanda ya zo ne ne ya zauna amma Umar dan Khattab ya zo a ce shigo ga ji ne dukkan mutane suna ta bacci da masu su je kuma cikin su har da mata wanda za a iya shiga gidan ko da wani mata, annabi su je su ce gumi sai ya rasulullahi zai fito da dukkan muna ta bacci amma duk da haka ba wanda ta je sai kuma dan kafa wato ainihin ya sami zuwa wato wannan ke nuna sallar isha'i inda hali an ji ta har zuwa wani bangare da dare to manzo Allah ce wannan shi ne ya fi dacewa in ba dan kada ya matsanta ma al'ummar sa ba sallallahu alaihi wasallam ina ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya ce mana sauran al'amari kuma gobe sai mu tashi babu makaruha da sulai a wannan lokaci a kodin da suke tawa dan rage karanta wani abu ne sharhi to amma zo ban karanta ba dan na gaba wanda yazo da wannan lissafin da irin wannan gobe sun zo da shi karanta shi da Allah assalamu alaikum sai kira sallah sannan sai mu ansa